13-ci bab. Ötüb getiş heytinin harpisi idi. Hazreti İsa bu dünyadan ayrılıp atasının yenilip ketdigan vaqtının yetib kelganligini bildi. U bu dunyodagi o'z odamlarga bo'lgan mehr muhabbatini burunli ko'rsatgan bo'lib, uning qanchalik cho'nqurligini endi to'liq ko'rsatmoqchidi. Hazrati İsa shogirdi bilan kashif tamoqda billi bo'ldi. Shayton olli burun simunni o'g'li yahuda ishqariyotning ko'ngliga hazrati aysoni yahudiy oqsoqollig'i tutib berish vasvasasini solgan edi hazrati ayso otasining hamma huquqni o'ziga omonat qilganligini otasi xudoning yenidan kelib xudoning yeniga ketadiganligini biladi u dasturxondan turib to'nini yeyishib bir lo'ngi bilan belini bog'ladi ondin bir javurg'isi suqiyib shogirdlarning putrini yuyishga va belgi bog'lan lo'ngi bilan eritib quritishga boshlaydi navbat simon petrus kelganda petrus hey rabbim putimni siz yuvsingiz qandoq bo'g'ini dedi hazrati ayso uningga nima qilayotganimni hozir tushunmaysan lekin keyin tushunasan dedi man putimni hargiz sizga yug'izmayman dedi petrus putingni yumsam sen men bilan birga bo'lolmaysan degan javobni qaytirdi hazrati ayso simon petrus hey rabbim undoqda putrimnila emas qo'llarimnimi beshimnimi yug'aysiz dedi hazrati ayso uningga yuyinib bo'lgan odamning qayta yuvinishning hojati yo'q faqat futrini yuvsila butun azosi pok bo'ludi sizlamu gunohlaringlardan pok lekin hammanglar emas dedi hazrati ayso o'zini kimni tutib berdiganligini bilatdi shuning uchun u hammasininglar pok emasligini degan edi hazrati ayso ularning putrini yuvib bo'lgandan keyin to'nini kiyib yana dastonga o'tirdi va ularga mundoq dedi sizlar meni qilganligimni tushundinglarmi sizlar meni rabbim va ustozim deysizlar rost aytsizlar amaliyotdimi shundoq man rabbinglar va ustozinglar turuqliq puturinglarni yuvgandikin sizlarmu bir biringlarning putlarini yuyishinglar kerak bu sizlarningmi manga o'xshash boshqalarga xizmat qilishinglar uchun ko'rsatgan ulgamdir bilib qo'yinglarki qul xo'jayindin ustun turmaydi elchimu o'zini kuchidan ustun turmaydi bu ishlarni bilgan ekansizlar sizlarmu shundoq qilsanglar naqadar baxtliksizlar sizlar gunohlaringizdan pok degan so'zim hammanglarga qartilgan emas Men talg'alarimni bilaman lekin muqaddas yozmalarda oldin aytilgan men bilan ham dostxon bo'lib nenimni yegan do'stim mandan yuz o'rdi degan bu so'z amalga oshirilishi kerak sizlarga bu ish yuz berishdan avval aytib qo'yayki u ishlar yuz berganda mening mengu bu bo'g'ichi ekanligimga ishonisizlar yana shuni bilib qo'yinglarki man avatgan har qandoq bir kishini qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi meni qabul qilganlar bo'lsa meni avatkichi xudoni qabul qilgan bo'ladi hazrati ayso bu so'zlarni qilgandan keyin qattiq azoblangan holda o'chig'ini aytdi bilib qo'yinglarki oranglarni biraylan manga sotqinlik qiladi shogirdlar kimni davatqonligini tushunmay bir biriga qarashdi hazrati ayso intoyin yosh ko'rdi deb qaragan shogird uning yonida yonpashlab yotadi simon petrus uningga hazrati aysodan kimni demakchi bo'lganligini so'rab biqishni ishorat qildi shunga u Hazreti Ayşoga yaqin kelib, to'van ovozda: "Ey Rabbim, sizga sotqinlik qiladigan kim?" deb so'radi. Hazreti Ayşo: "Bir kishlam nonni oshq to'girib, kimga sunsam, shu" deb javob berdi. Keyin u nonni oshq to'girib, Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotga sundi. Yahuda nonni ilishig'la, ichiga shayton kirdi. qiladiginingni chopsang qil dedi hazrati ayso uningga dasturxonda o'tirganlarning hech qaysisi hazrati aysoning yahudaga bu so'zlarni nima uchun qilganligini tushunmadi ularning o'rtaq puli yahudada bo'lganlikdan ba'zilar hazrati ayso uningga hechlik narsani elib kel yoki kambag'allarga bir narsa ber demoqchi bo'lish kerak deb o'ylashdi yahuda nonni ilibla tashqirga chiqib ketdi bu choq kechi edi yahuda tashqirga chiqib ketgandan keyin Hazrat Isa mundoq dedi endi inson o'g'lining shon sharifi ko'rinadigan vaqt soat yetib keldi u orqali xudoning shon mu ayon bo'ladi xudoning shon sharifi u orqali ayon bo'lgan ekan Худо xudo o'zimu inson o'g'lining shon sharifini darhol ayon qiladi bolalarim mening endi sizlar bilan bilib bo'ldigan vaqtim oz qoldi keyin sizlar meni izdaysizlar lekin yahudiy oqsoqollarga aytganimdek sizlargami aytmanki man bordigan yerga sizlar borolmaysizlar hozir силерге yeni bir əmr berimen. Bir-birinlağa mehr muhabbat köstinla. Sizlərni söygünümdək, sizləmu bir-birinlağını söyünla. Bir-birinlağa mehr muhabbatinglar bolsa, həmməylən sizlarning mening şagirdlərim ikənliginlani tonuydu. Simon Petrus Hazreti aysodin Ey rabbim qayəgi barısız?'' деп сұрды, Мен кетидиган яга ҳозирча агишиб бара олмайсан, лекин кейін сән, деп жауап берди әзірді Айса. Петрус унунга: "Эй Немі неме үчүн ҳозир сиздин кайныңыздан бара олмайман? Сіз үчүн жаным пида", деді. Әзірді әйса мындак деди: "Мен үчін растынла жаның пида bilib qo'yginki g'o'rat chulashdan burun sen mendin uch ketim tonisan